ॾांहुं मूं पंहिंजो तवजो ते छिकणु चाहियो लहे सभु अमानी यखुम इहे न इहो न आहे तव्हांजे सदुनि ते अमानी इन असांजी सदत आऊं जिनत में वेंदुसि ऐं हीअं थींदो मूं हीअं थींदो इहो असांजे सद ते न आहे लैस बि अमानी इअं कुम अलाह ताला चए थो तव्हांजे सदुनि ते कोन्हे त तव्हां बसि ई हलिया वेंदो भला अमानी अहल किताब न नखी हुन सदुनि ते आहे अहल किताब जी त बसि असीं अलाह जा प्यारा आहियूं बंदा आहियूं बाना आहियूं हुनजा महबूब आहियूं हुनजा पुट आहियूं हिन करे असां जनत में वेंदासीं तव्हांजी न का सद हलंदी न का अहिल किताब जी सध हलंदी ॻाल्हि इहा हुई जेका मुंहिंजे तवज में हुई वारो कमु कंदो हुनजी जुज़ा पाईंदो चाहे यहूदी हुजे चाहे मुस्लमान हुजे चाहे ईसाई हुजे केरु बि हुजे बुछड़ो जेको कमु कंदो ख़राबी वारो कमु कंदो उनजी पाईंदो उपाईंदो जी सज़ा हू पाईंदो मस्तफ़ार घुरे उहा ॿी ॻाल्हि आहे अलाह ताला बख़्श करे उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर जेकी कंदो उहो हुनखे लहंदो भले पाण खे पुटु सॾाए अलाह जो अब अबनाऊ पंहिंजो असीं पुटु आहियूं असां उनजा असीं महबूब आहियूं या असीं जेके उमत मोहम्मद सलाहु इहा ॻाल्हि मूं मुकल कल कई पए पंहिंजे ख़्याल में इन करे हिन ॾांहुं मुंहिंजो तवज वियो हिन आयत ॾांहुं अहमदुला पर हिन आयत सूर जेके हींअर टुकड़ो पीस पढ़ियो अथऊं हिकु सौ सोरहीं खां वठी हिन में अमानी अमानी इहे जेके सदूं आहिनि जेके शैतान थो विझे दिलि मंझि हाणे इन्हनि सदियुनि ते तवजो इहो कंदासूं इनशा इहा ॻाल्हि कीअं थी हले ॿिया लेस बि अमानी अमानी कुम वला अहल किताब मई अमल सूअन युज जेको बुछड़ो अमल कंदो सू बुछड़ो पुछाई वारो अमल युज युझबी उनखे उनजी जज़ा मिलंदी जज़ा माना सज़ा बि अची वई जज़ा माना जेके चङो कमु कयईं त उहो चङा ई जज़ा आहे जेकॾहिं बुछड़ो कमु कंदो त बुछड़ी जज़ा आहे त इहो रिवार्ड ऐं पनिशमेंट ॿई लफ़्ज़ जज़ा में अची विया हुया उहो अलाह ताला खां सवाइ ॿिए कंहिंखे मददगार ऐं नसीर ऐं वली दोस्त कोन लहंदो यानी न को भई पाण खे भले पुटु सॾा आहिनि भले धीअरूं सॾा आहिनि जेके वणेसि सॾाईनि पर पंहिंजो अलाह वटि हुननि जी हुजत हलंदी कान ऐं पंहिंजो असां उम्मत मुहम्मद मुसवाल अलाह वटि ॿी हुजत हलंदी कान का शफ़ात मोहम्मद करीम सलाह जी थींदी उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर हीउ जेको मतिलबु माण्हू बुछड़ाई वारो कमु कंदो ज़ुल्म वारो कमु कंदो फ़साद वारो कमु कंदो धरती ते ला ला ला आद बाद इस्लाह आहे धरती ते जेका इस्लाह अची वई आहे उनखां पोइ फ़साद हुन ते पकड़ींदो जेको हुनखे हुनजी जिज़ा मिलंदी भले केरु बि हुजे ममी यारमल मिना मना सवालिहत ज़करिन इन ज़करनि ओ उनसा जेको चङाई वारो कमु कंदो चाहे उहो मर्द हुजे उन ज़कर हुजे या उनसा हुजे फीमेल हुजे या मेल हुजे जेको बि हुजे ज़कर मेल ऐं उन्सा फीमेल जेको बि हुजे यानी औरतुनि खे बि मर्दनि खे बि ईअं कोन औरतुनि खे कोन मिलंदो स्वाबु जेके हीउ क़ुर शीफ़ जेको सॼो आहे सो रुगो मर्दनि जे लाइ लथो आहे इहा ॻाल्हि कान्हे का पोइ हले सूरत निसामिया ॿियनि हदनि ते घणेई हदनि ते आहे त औरतुनि जे लाइ इहे सूरत एज़ाब में सूरत नूर में घणी मतिलबु घणनि सूरतनि मां ज़िक्र आहे त औरतुनि जे लाइ बि अलाह ताला उहो ई रखियो आहे उहे सजाऊं बि हुआ आहिनि सजाऊं बि हुआ आहिनि फ़ाइदा बि हुआ आहिनि नुक़सान बि हुया आहिनि सभई ॻाल्हियूं ॿिन्ही ते आहिनि ॿिन्ही धूरनि ते पर जेको जनरल आम जेका ॻाल्हि हले पई त उहो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल मजबूत थींदी आहे ॻाल्हि त पोइ अमारा it covers of all sex and all genders and all people त हुनमें सभई ॻाल्हि अची वई ममिंग या अमल मिन सवालिहत मिन ज़कर ओ उनसा उहो उहो मोमिन ऐं आहे बि मोहमिन पोइ चाहे मर्द हुजे चाहे औरत हुजे मेल हुजे फीमेल हुजे ज़कर हुजे उनसा हुजे उहा उहो हुजे मोमिन पर मोमिन हुअणु ज़रूरी आहे ईमान मोमिन माना अलाह ते ईमान आणींदो रसूल ते ईमान आणींदो आख़िरत ते ईमान आणींदो इहे त टे शयूं लाज़मी आहिनि पोइ किताबनि ते ईमान कई इहे ॻाल्हियूं पोइ पर आख़िरत जी ॻाल्हि टे ॻाल्हियूं बिल्कुलु हुन खां सवाइ ईमान न आहे पोइ मोमिननि फलाए मोमिनुनि जन्नत पोइ उहे दाख़िल थींदा जन्नत मज़ युज़लमून नक़ीर आहे ज़रे जेतिरो बि हुननि खे ज़ुल्म न कयो वेंदो हुननि सां पवन आसन दीन मिमन असम वजह हू ऐं जिम जंहिं केरु केरु ज़ोर भलो आहे वधीक भलो आहे दीन में मिमन असलम वजह हू जंहिं अलाह ताला ॾा पंहिंजो सिर झुकायो मोह मोह झुकायो वज वज वजू वोसननि ऐं हू आहे बि चङाई कंदड़ वत मिलत इब्राहिम हनीफ़ा ऐं जंहिं इब्राहिम हनीफ़ जी मिलत खे अख़्तियारु कयो उन खां वधीक केरु सुठो आहे वत ख़ज़ अलाह इब्राहिम ख़लीला ऐं बेशक अल्ला ताला इब्राहिम खे पंहिंजो दोस्त बनायो लीला आहे माफ़िस्मा वातफ़िज़ ऐं जेकी कुझु आहे ज़मीन में ऐं जेकी कुझु आहे आसमाननि में सो सभु अलाह जी मिल्कियत आहे लीला माना उन जे लाइ अलाह जे लाइ आहे अलाह जे लाइ आहे माना अलाह जी मिल्कियत आहे अलाह जी प्रॉपर्टी आहे अलाए जी पोज़ीशन आहे ॿिए कंहिंजी पोज़ीशन न आहे जेकी आसमान में आहे चवां ही घरु मुंहिंजो आहे घर ई मुंहिंजो कोन्हे घर अलाह जो आहे हीउ पुटु ई चवंदा मुंहिंजा आहिनि पुट मुंहिंजा कोन पर अलाह अलाह जा पुट आहिनि इन अलाह ॾिना आहिनि मूंखे उहो अलाह उहो आहे मखल मखलूक अलाह जी आहे ख़लक अलाह जी आहे पज़ीशन हुनजी आहे हीअ ज़ाल मुंहिंजी आहे हीअ ॿार मुंहिंजा आहिनि हीअ फलान मुंहिंजो आहे हीअ बाग मुंहिंजो आहे हीअ बुस्तान मुंहिंजो आहे गॾु बि गाबो मुंहिंजो आहे हीउ मुंहिंजो कोन्हे उहो अलाह जो आहे पज़ीशन उनजी आहे <clears throat> हर शइ जी पोज़ीशन जेका हुन वटि जेकी आसमान में आहे जेकी ज़मीन में आहे हुनजी पोज़ीशन <laughs> हुन वटि आहे <laughs> सम्झो असांखे अगरि लीज़ ॾिनल आहे थोरे अर्स जे लाइ त पंहिंजो हितो हलाइजांइ जे हलाए सघीं त हलाइजांइ <laughs> न त पोइ असीं फुरे वठंदासीं तोखां न इन करे अलाह ताला वटि इहो आहे वलाह माफ़िस मां वाति माफ़िलात वकान अलाह बि कुल शइ मोहित आहे अलाह ताला हर शइ ते मोहित आहे हाणे इहा हयातुनि जो करे वियासीं हिकु सौ छवीह ताईं हितां खां वठी पंहिंजे लेस वञी खां हिकु सौ टेवीह खां वठी हाणे वरी इन शुरू खां त हिकु सौ सोरहं खां पढ़ूं था हिते फरमाए थो अल्ला ताला हिकु सौ सोरहीं में इन लाइक़ बि अलाह ताला माफ़ु न कंदो जो अलाह ताला सां कंहिंखे शर्क कयो वञे यानी शिरक वारी ॻाल्हि जेका अलाह ताला माफ़ु न कंदो हीअ उहा आयत आहे जेका तमामु सख़्तु क़िस्म जी आयत आहे त जेको शरीर कंदो अलाह ताला सां कंहिं ॿिए खे कंहिं खे बि पंहिंजे पीउ खे करे पंहिंजे ॾाॾे खे करे पंहिंजे फिरोन खे करे अलाही जहिड़ो हीअ आहे की अलाह मूंखे कोन मदद कंदो पर हीअ मुंहिंजी मदद कंदो सम्झो त उहो उन खे अल्ला ताला बख़्श ईंदो कोन माधू न ज़ाली हिसो पर ॿियो जेकी बि अलाह ताला चाहे उहो सभु बख़्श करे सघे थो हाणे इहो असां तफ़सीर हुन में कयो आहे वैशी रहमत अलाह ताला जेको वैशिश जंहिं हज़रत हमज़े खे क़तलु कयो <clears throat> पंहिंजे उहिदे जे जंग में ऐं उन्हनि ई जेके आहे ऐं पंहिंजो ॿिया जेके हुआ हुन सां गॾु साथी ऐं ख़ालिद बिन वलीद बि उन्हनि मंझि ॿिया ॿिया माण्हू जिन इस्लाम अख़्तियार करण ते चाहियो पर पोइ चयूं त हीअं बि आहे हीअं बि आहे हीअं बि आहे उन मंझि ई तमामु तफ़सील हयातुनि जे तफ़सीलनि मंझि इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं पोइ जो ॿियो जेको अलाह ताला खे वणे तंहिंखे बख़्श करे वणण जी हुननि हुन मर्ज़ी आहे जेको वणे सो करे पोइ वरी सूरत ज़ुमर मज़ आहे त अलाह ताला सभु बख़्शींदो गुनाह पर जेकर अलाह ताला खां ॿराइबो त पोइ सभु गुनाह बख़्शींदो मतिलबु शिरक कंहिं ज़माने में अॻु में कयईं पर पोइ हाणे अख़्तियार करे थो ईमान त बसि पोइ उहो ईमान अख़्तियार कयईं हुन ॾींहं खां वठी हू इस्लाम ते आहे बसि पोइ शिरक हूअ पुर पुराणी ॻाल्हि सुठी पर ईमान अख़्तियार करण खां पोइ बि शिरक करे थो त पोइ ईमान कोन्हे हुनजो इन करे पोइ इहा ॻाल्हि उहो हुनजी हिन जी वरी टोल जेको आहे सुसुर ज़ुमर जी उहा आयत आहे ऐं बहरहाल हिन ला लाख़र ऐं इहो शिरक बि जंहिंखे वणेसि तंहिंखे जेको ॾोहो बख़्शणु चाहे सो बख़्शे सघे थो बख़्शींदो पर सघण जी त ख़ैरु हुनखां को कोन क्वेशनेबल इहा ॻाल्हि आहे ई कान त को बख़्शे सघे थो या न बख़्शींदो जंहिंखे वणेसि तंहिंखे बख़्शींदो जंहिंखे जंहिं ॼक्य ॾोहो वणेसि से ॾोहो बख़्शींदो पर हू जेको आहे शिरक वारी ॻाल्हि उहा कोन बख़्शींदो जेकॾहिं उहा अञा बि हुनजे दिलि में आहे त पोइ शिकन हो बक्शेश आहे कंहिंखे बि शुमराही में तमामु पराई गुमराही मज़ा आहे तमामु पराई डूर वारी परे वारी गुमराही मज़ आहे पोइ हिन खां पोइ फरमाए थो ई मिंदूनी इलाह इनास हीअ जेके सॾीनि था फ़रिश्तनि खे त पंहिंजो असांजी मदद करियो या छा त उहे औरतूं इहे फ़रिश्तनि खे सम्झां त औरतूं अरब सम्झंदा हुआ त हीअ फ़रिश्त औरतूं आहिनि लात मन्नात उज़ा बि औरतूं आहिनि ऐं सूहा ऐं फलाणा फलाणा इहे औरतूं आहिनि जेके जिन खे उहे अल अलाह जूं धीअरूं करे सम्झनि था ऐं ॿियनि खे वरी अलाह जा पुट करे सम्झनि था त पोइ मतिलबु इहे कल्चर्स मुख़्तलिफ़ सिविलाइज़ेशन्स में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ ख़ुदाऊं ऐं खुदाऊं ख़ुदा ऐं खुदाऊं फीमेल ऐं मेल इहे जेको वेनीज़ डे आहिनि पंहिंजो थोर्स डे आहिनि चूस डे ऐं फलाणा इहे जेके आहिनि सभई मतिलबु इहे खुदाउनि जा नाला आहिनि जेके ॾींहं पाण ॻाल्हायूं था त इहे हिननि वटि उहे औरतूं हुयूं या मर्द हुआ त गॉड्स एंड गॉडिस हिन में ईअं त उनमें दूनी इलाह इनासन वई यदोन इला शैतान मरीद पोइ सॾु कंदा कंहिंखे मतिलबु त न को लात न को मुनाद कंहिं का ॻाल्हि आहे न का हैसियत पोइ शैतान खे सॾु था कनि ॾियणु हिकिड़ो लिहाज़ खां शैतान हुननि जो आहे शैतान हुनखे खुदा आहे ऐं शैतान छा थो करे हाणे इहा ॻाल्हि हिते वध थी थिए लाइन तलियो हुनखे अलाह ताला शैतान खे तड़ियो ऐं उनजो शैतान जे पोयां जेको लॻो उनखे बि अलाह तड़ियो उन ते बि लहनत हुजे लहन उल्ला पर साईं तर्जुमो कयो आहे ॿेर वारे साहबु तड़ियो उनखे लहनत कई माना पाण असीं वधीक शैतान मरदूद आहे रद्द कयल आहे मरदूदी माना रद्द कयल रजीम माना रजम कयल आहे माना उनखे बद बितर हणिबो पतल हणिबो भॼ माना त इहो ॼण सभई लकब ख़िताब जेके आहिनि से अलाह ताला ॾिना आहिनि शैतान खे हिते त लहन उल्ला अलाह ताला जी लहनत हुजे माना फिटकार हुजेसि अलाह ताला जी वकाल वकालिज़न इबादिक नसीबन मफ़रूज़ आहे पोइ हुन चयो त अलाह ताला खे ॿियनि सूरतुनि में आहे उहा ॻाल्हि त अलाह ताला खे पंहिंजो चैलेंज कई इहे जेके तूं कलकी खलकीमियो जंहिंखे अख़रम करीम कयो अथई मूंखां वधीक हुनखे इज़त ॾींहं थिए इन जो ॾिस ॾिसंदा कीअं थो मथो फेरायां ऐं कीअं थो मुंहिंजो मुरीद कयां ऐं कीअं थो गुमराह करियां ऐं कीअं थो ईअं करियां तोखां फुरियां थो वञे ठीकु आहे तूं ऐं उन्हनि खे असीं सभिनी खे विझंदासीं जन में तोखे छूट छॾ छॾे था ॾियूं तूं भले वेठो कमु करे हीअ कमु हाणे अलाह ताला हिकिड़ो इहा मश्त आहे अलाह ताला जी ऐं ऐज़त ई चइबो जेको ऐज़त माना ईरान फारसी जी ॿोलीअ में अलाह ताला खे चइबो ऐज़त एज़ती ऐज़त मश्कत अलाह ताला जी मशीत आहे त इहो ईअं थींदो पोइ जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करणु छॾ छॾे ॾींदो त उहो गुमराह थींदो माण्हू चवंदा आहिनि अलाह ताला गुमराह कंदो <laughs> त अलाह ताला जो नालो आहे दौल गुमराह करण वारो अलाह ताला जो नालो आहे हाद हिदायत करण वारो हिदायत करण वारो बि हू ऐं गुमराह करण वारो बि हू इन माना में गुमराही त छॾे ॾींदो जेको चाहे थो त गुमराह थियां हुनखे छॾे ॾिबो चइबो आहे तूं ठीकु आहे तुंहिंजा तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे भले हुज गुमराही ते ऐं तोखे इजाज़त ॾेई थो छॾियां पर जनम मोकिलींदुसि ऐं शैतान सां गॾु हाणे इहो यादि रखजांइ पर हिते उहो आहे लाह वकालत ख़ज़न इबाद इबादिक नसीबम मफ़रूद आहे शैतान चयो अलाह ताला खे त आऊं हिकिड़ो नसीबु हिकिड़ो भाङो आहे हिसो आहे तुंहिंजे मतिलबु ख़लकत जो इंसाननि मज़ा जंहिंखे आऊं छिके वठंदुसि पाण ॾे पाण ॾे ऐं तुंहिंजे ॿारनि मज़ा वला उ दिलन ऐं उन्हनि खे ज़रूरु भुलाईंदुसि उदिलन हुम उदिल कंदुसि दलाल कंदुसि वल आम यन हुम ऐं उन्हनि खे सदू ॾींदुसि उमन नियन हुम हुनखे उमन कंदुसि हुनखे दिलि मज त हीअं करियां हीअं करियां हीअं करियां ऐं तुहिंजो इहे इहे सदू हुन ॾियारींदुसि भला आम रन हुम ऐं हुनखे हुकुम कंदुसि शैतान थो पियो चए अलाह ताला खे त आऊं तुंहिंजे हिननि इबादत ॿारनि मजा घणनि खे ऐं सदू ॾियारींदुसि घणनि खे ऐं पकड़ींदुसि पंहिंजे हिकिड़ो ऐं उनखे घणनि खे गुमराह कंदुसि वल आम रन न हुमि ऐं हुकुम कंदुसि उन्हनि खे त मुंहिंजे न नमूने ते हलो ऐं उहे मुंहिंजे नमूने ते हलंदा मुंहिंजे तरीक़े ते हलंदा पोइ पर ताला चए थो त शैतान शैतान खे पंहिंजो भाउ करे या वॾो करे न मञो इहो ख़ुतवात शैतान क़दमनि ते शैतान जे न हलो पेरनि ते शैतान जे न हलो हुन तरीक़े ते न हलो भले आम रन फल कुन अन आम पोइ छा कंदा उहे माण्हू जो कन वढींदा पंहिंजे हिन जा जानवरनि जा त आहे हीउ हिन की कनि थो वढां हाणे हीउ शैतान जो हिसो आहे हिन हिन मज़े हीउ मूं ॾेई छॾियो शैतान खे पंहिंजे फलाणे पीर खे की फलाणे फ़कीर खे हीअ बसि उनजो आहे भई उनजो वरी बि तूं ख़ैरात कर अलाह जे नाले ते पोइ चओ त यार रब तूं हिन जो सुवाबु असांखे बि ॾिजां नवी पाक खे ॾिजां पंहिंजे सभिनी खे फलाण फलाणनि खे ॾिजांइ फलाणे पीर खे बि ॾिजां हुनखे सुवाबु हिन मज़ा मतिलबु त असीं हुनखे सुवाब में शामिलु करियूं था पर न ई चओ हीअ आहे पीर जो ई आहे फगन जो फलाणे जो हीअ लात जो हीअ मनात जो हीअ ऊज़ा जो त पोइ कमु कोन हलंदो वले आमरन हुज़ानल चीरींदासूं असां चीरियो वेंदो आहे आज़ानल अन आम दोरनि जा कन जेके आहिनि चीरींदा भले आमरन ऐं हुनखे असां हुकुम कंदो कंदो कंदुसि शेतान थो चए आमरन फलो हाणे तमामु सख़्तु लफ़्ज़ आहे अलाह जी जेका ख़लक आहे ख़लकत कयल आहे हिन तव्हांखे जेका सूरत रब पाक ॾिनी आहे चए थो मुंहिंजो नकु जेको आहे सो माना ठाहको कोन्हे हाणे वञा थो हुन फलाणे वटि हिनखे नक खे आऊं ठहंदुसि हीअ जेको मुंहिंजो चपु आहे उहो हुनखे आऊं नंढो कंदुसि की या हिनखे अखी खे ऐं हीअं कंदुसि ऐं हुनखे हीअं अलाह ताला जी जेका ख़लक आहे हुनखे उहे बदिलाइनि था तखलीक़ जेका अलाह ताला कई आहे उहा सूरत उन्हनि खे पसंदि कोन्हे हाणे भई तव्हांखे अलाह ताला जेका सूरत ॾिनी आहे उहा सुहिणी आहे ऐं हिनखां न पंहिंजो हीअ फलाणी शइ मुंहिंजी अहिड़ी हुअणु घुरिजे फलाणी शइ अहिड़ी हुअण हुअणु घुरिजे या सूरत बदिलाए पर इहा ॿी तखलीक़ जेका आहे हाणे जेको कनि था पिया जेनी ठिकल जेको आहे बदिलाइनि था पिया इहो बि अलाह ताला जी ख़लक जेनी छा चइबो आहे पंहिंजो इंजीनियरिंग जेनिटिक इंजीनियरिंग फल हर हिकु शइ खे प्लांट्स खे बदिलाइनि पिया जानवरनि खे बनाइनि बदिलाइनि पिया उहो शीप जेका ठाही ऐं कहिड़ी छा पंहिंजो अलाए कहिड़ी हुई उहा मरी वई हा उहो हिन जहिड़ी ठाहिनि पिया मतिलबु त इहो हिकिड़ो जेनिटिक इंजीनियरिंग जेका कनि पिया इहे अल्ला ताला हिन ते हिन ॻाल्हि में भले फलर ख़ला अल अलाह ताला जी ख़लक जेका आहे हुनखे उहो बदिलाइनि था तखीज़ शैतान वली ऐं वठंदा अलाह ताला शै जे बदिरां शैतान खे पंहिंजो वली करे मञींदा मिंदूला अलाह ताला खां सवा अल अलाह ताला खे छॾे अलाह ताला खे कंगंदा कोन अल अलाह ताला तूं भले वेठो परियां कुंड में ऐं असांजो वली जेको आहे शैतान आहे तखीज़ शइान वली मिंदूनिला फ़क़ति ख़सर ख़ुसरान मुबीना पोइ बेशक उहे जेके आहिनि से पधरे खसारे में आहिनि पधरे टोटे में नुक़सान में आहिनि यादोम वुमन नी हिम ॾिसो इहो लफ़्ज़ हर हर अचे थो त हुननि खे वाइदा करे थो शैतान जेको आहे ऐं हुननि खे सदू थो ॾियारे मनी नीम इहो मनी हिम सदूं थो ॾियारे सदियुनि जी ॻाल्हि हिते घणी आहे सदूं जेके सदूं शैतानी ई सदूं विशफुल थिंकिंग जेके चइबो आहे सदूं अजायूं सजायूं सदूं यादि हुम वयुमन नी हिम हुननि खे वाइदा थो ॾियो कूड़ा कूड़ा वाइदा इहा ॻाल्हि बार बार अचे थी कुराशी हुई त शैतान चए थो भई हीअं थो हीअं थींदो वाइदो करे पोइ वरी पिरी थो वञे ऐं पंहिंजो चए थो त अञा बरी युमुम अञा अखाफ अलाह रबु आलमीन हाणे हिते ॾिसो कहिड़ी ॻाल्हि थो करे इलाह गुरूर आहे पर शैतान को वाइदो नथो करे सवाइ धोखे जे जेको बि वाइदो करे थो शैतान सो धोखे वारो वाइदो आहे जीअं सो इहो शैतान आहे जेको हिनखे वाइदो करे वरी भॼी थो वञे पोइ वमा शैतान इलाह गूरा शैतान हुननि खे वाइदो कोन कंदो नथो करे सवाइ गुरूर जे सार धोके जे गुरूर हिते माना पाण मगरूर जेको चऊं था हठी लोह वॾाई वारो मुतकबरु हुनजी माना में कोन्हे हिते अरबी में माना आहे हुनजी गुरूर जी माना आहे धोखो धोखो हिकिड़ो यानी बिठल उलाह जहनम अहिड़ा माण्हू जेके उनजे पोयां लॻंदा उन्हनि जी आख़िर जेका उन पुॼाणी जेका आहे ठिकाणो जेको आहे नेठि उहो जहनम आहे अला महिषा या हुनखे केर बि हुनमें जाइ माना भॼन जी जाइ कोन हूंदी किथां जी जाइनल मफ़ भॼण जी जाइ भॼण जी जाइ बाबा सभु खुटी वयूं भॼण जी जायूं वयूं खुटी खुटी वयूं भॼण जी जाइ वल आनू मिलियात उनजे उबतड़ जेको आहे सो ईमान वारा आहिनि जेके अमल साले था कनि मिलियात जन्न असीं ज़रूरु हुनखे सिगोई साहिब जी माना आहे सिगोई ऐं ज़रूरु सिगोई हुननि खे असीं जन्नत में दाख़िल कंदासूं तजी ते हल जंहिंमें नहरूं थियूं वहनि पाणीअ जूं ख़ालदीन फी हा अबदा जिते हू हमेशह रहंदा अदल लाहे हक आहे अलाह ताला जो वाइदो हक आहे होॾां ऐं शैतान जो वाइदो जेको गुरूर आहे जो धोखो आहे हेॾा हीउ अलाह ताला जो वाइदो जेको हक़ु आहे इहा ॻाल्हि हिते करे थो वमन अस मिन अलाह कीला पोइ अलाह जे कौल खां वधीक ॿी का सची ॻाल्हि आहे छा यानी अलाह ताला जो कौल अलाह ताला खां वधीक सचो को कौल वारो को आहे छा जेको वाइदो करे ऐं हुन ते पूरो बीहे इहो अलाह ताला जो वाइदो आहे मोमिननि सां त हुननि खे जिन्नत में दाख़िलु कंदो इहो वाइदो आहे काफ़रनि सां त हुननि खे ज़रूरु जान में विझंदो जेके शैतान जे पोयां हलंदा इहे ॿई वाइदा आहिनि अलाह ताला जा पंहिंजे ॿारनि सां लाई सभु अमान इते अचे थी हाणे इहा आयत जेका असां इन ख़्याल में आंदी त लाए सभ इएं कुम अमानीअ कुम माना मोहम्मद सलाहु उमत खे हुकुम थो थिए मोहम्मद सलाह जे माण्हुनि खे मोहम्मद सलाहु जे मार्फत त तव्हां जूं सदूं जेके आहिनि से उन्हनि ते ॻाल्हि कोन थी आयल किताब जूं जेके सदूं हुयूं ऐं उनजो इशारो हुयो सूरत बखर मंझि हिकु सौ यारहीं आयत जेका आहे उन मंझि इहा आहे त हू चवंदा यो चवंदा त असां खां सवाइ ॿियो को दाख़िलु कोन्ह थींदो जन्नत में ऐं ईस ईसाई चवंदा असां खां सवाइ ॿियो को जनत में दाख़िलु कोन्ह थींदो पोइ अलाह ताला चए थो त इहे हुननि जूं सदूं आहिनि अमानी ओ होम इहे हुननि जूं सदूं आहिनि ऐं पंहिंजो हिन सदियुनि जी का हैसियत कोन्हे हिते अलाह ताले थो तव्हांजी उमत हिन जूं सदूं ऐं जेके अहल किताब हुआ उन्हनि जूं सदूं इहे सदूं जेके आहिनि हल उन ते कमु कोन हलंदो जेको अमल कंदो पोइ वई मई या अमल सून यूज़ बि जेको बुछड़ो अमल कंदो उनजो नतीजो ज़रूरु ॾिसंदो उनजी सज़ा ज़रूरु ॾिसंदो ऐं जेको चऊं कमु कंदो उनजो अमल जी वई अमल मिसकॉल ज़रूरतनि ख़ैर हींअर सूरत ज़लज़ाल में जेको अचे थी इहा तमामु हिकिड़ी सुहिणी आयत आहे ऐं पंहिंजो परफेक्ट आयत हिन खां वधीक जंहिं जंहिंमां इस्लाम बिल्कुलु पधिरो ज़ाहिर थिए हिन वधीक इन आयत खां वधीक कोन्हे को वई आल मिसाल ज़रतिन ख़ैर विया महिल मिसकाल ज़रतिन जेको भुछाईअ जो ज़रो बि अमल कंदो उहो बि त आख़िर में ॾिसंदो ॾिसंदो माना हुनजो नतीजो बि ॾिसंदो ऐं उहो लिखियलु बि ॾिसंदो उन कंप्यूटर ते अलाह तालो जेको आहे किताबु जेको लोहो महफ़ूज़ उन में सॼो लिखियो पियो आहे सॼो तो हीअ बि कयो हो ऐं इन जी सज़ा तोखे हीअ आहे ऐं तोखे सज़ा हीअ आहे उहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि उहो